Benvinguts i, i a Lectura Esponja. Pels que no sapigueu què és, eh, és un podcast online per, per internet. S'escolten els àudios a, a dintre de l'aplicació, e-box, totes les, les, les plataformes que hi ha de, de streaming, venint amb moltes forces, amb una nova etapa que haurà moltes novetats la descobrirem aquesta nova, nova temporada. Per començar, i comencem molt forts, el capítol d'avui parlarem de construir un cuenta desde de zero. dos dues parts. Avui parlarem de las apps y aplicaciones, de cómo se pueden construir y crear contas. Aplicaciones para crear cuentos. Son muchas las iniciativas que pueden ayudar a fomentar el hábito lector entre los estudiantes de infantil y de primaria. ¿Qué tal hacerlo animándoles a crear sus propias historias? De esta manera, a la vez que imaginan personajes y escenarios, pueden desarrollar su creatividad e imaginación. A continuación, recogemos cinco apps para crear cuentos de forma sencilla desde los dispositivos móviles. La primera se llama Crea app cuentos. En la elaboración de los cuentos que se realizan partiendo de las propias plantillas incluidas en la app, así, en primer lugar, invita a elegir el título de de la historia para luego seleccionar el escenario y los personajes. Incluye unos packs con distintos protagonistas, además del texto que aparecerá en, las viñetas. Todos los cuentos se pueden guardar en, en la biblioteca personal para verlos en cualquier momento y, aunque es gratuita, cuenta con algunas opciones de pago como la compra de stickers. Eso sí, gracias a su control parental, garantiza que los menores no hagan ninguna compra por sí solos. Se encuentra disponible dispositivos iOS, Store y Jumper. Está dirigida a la, a al alumnado de infantil y primaria y ofrece la posibilidad de, de comenzar con un documento en blanco o con plantillas predeterminadas. Cuenta con múltiples funciones como insertar texto, distintos personajes y objetos, añadir imágenes propias, un narrador en formato audio, compartir la historia con los demás em, miembros de la comunidad a través de las redes sociales. También permite imprimir y descargar el cuento, aunque estas son opciones de pago. My Story School Ebook Maker ayuda a crear las historias con animaciones, fotos y textos de forma muy sencilla, por lo que es adecuada para el alumnado infantil. Cuenta con la función de añadir un narrador a los cuentos y distintos autores, una opción que resulta útil para trabajar de forma colaborativa dentro del aula y para animar a que cada estudiante pueda crear el, el suyo propio. Es compatible con el sistema operativo iOS. Te cuento, marcada entre los recursos creados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación CNCE para la promoción y el fomento de la lectura entre las personas sordas, como esta aplicación se pueden editar y crear cuentos propios en la lengua de signos o en castellano los relatos se, pueden ilustrar con imágenes propias y incorporar en la biblioteca personal. Ya han sido editados. La app está disponible en Play Store e la historia Platero y yo, que el estudiante puede personalizar como desee. Scribe Kids Bookmaker Permite dibujar personajes y escenarios directamente desde la pantalla desde el dispositivo móvil. Esta opción se une a la capacidad para añadir escenas, personajes y texto predeterminados recomienda para alumnado de primaria. Dispone de 35 plantillas y más de 250 stickers con los que ilustrar, con los que ilustrar el cuento. También permite añadir música y tienen la opción de compartir, compartir de dos formas diferentes, ya como vídeo y como libro. Está disponible en Play Store, eh, iOS y es de pago. A continuación, escucharemos a tres personas que nos explicarán cómo construir cuentas. doy las gracias a los tres y, a continuación, al escucharemos. Un día llega a la calma, mi Peter Pano y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu bien? Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue. Tal vez viva ahora mejor, más a y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuidé, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma nada, parece que el amor me calma. parecía que quería quedarse aquí. No había manera de Charlie. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas es el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, aparte que el amor me calma. cielo que destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada. pensar que Campanilla te cuide y te guarde. Hola Jordi, què tal? Uh, doncs mira, per mi el que és més important que tingui un compte, sobretot si va dirigit a nens i nenes petites, a infants, tot i que si va per adults també, en realitat, perquè també hi ha comptes per adults que són molt guais, però el més important és que tingui el que es diu una moraleja, no? una moralina, i començar per aquí, i a partir d'aquí crear tota la resta. És a dir, Uh, per exemple, uh, jo vull fer un conte que la seva moraleja, que el seu, no, els, els valors que es destreu d'aquest conte, de la història que passa, és que s'ha de respectar la diferència. Per exemple, que s'ha de respectar la gent que té un color de pell diferent o que té una orientació sexual diferent, etc etc. no? I a partir d'aquí crear tot un argument eh, que pot ser eh, molt més explícit, no? Eh, on es vegin molt clares aquestes diferències eh, i on es vegi molt clar això, o que sigui una mica més implícit, no? en el sentit de, per exemple, doncs, si tu vols treballar el racisme no? per prevenir eh, i, i fer un conte que sigui eh, que la moraleja sigui que no s'ha de ser racista. No? doncs pots fer-ho més explícit doncs, amb, amb dos persones personatges, un, un noi que sigui blanc i un noi que sigui negre i veure les, les eh, desigualtats no? que, que pateix la, el, el noi que és negre, que és més explícit, o pots fer una, alguna mica més sutil, com per exemple doncs, que parli de dues tortugues, una que és verda i una que és a lila i que la tortuga lila doncs, eh, la gent la deixa a banda, no? per exemple, això seria una miqueta més sutil. Per mi això és el més important i tota la resta ve després. Eh, I llavors, òbviament, doncs, ha de tenir un bon argument, ha de ser divertit, ha, ha de, han de passar coses, ha de tenir acció, no? i perquè enganxi, perquè al, al final crec que l'important és que la persona que estigui llegint aquest conte aprengui aquests valors sense adonar-se que els està aprenent, no? sense que sembli una classe de valors, sinó que sigui una història divertida perspectiva amb la qual veu Hosti, realment és important respectar la diferència. Hola Jordi, doncs mira, jo et diria que per escriure un relat el millor és que et basis primer en una imatge, un concepte, una idea al voltant del qual l'estructuris aquest conte. És a dir, ha de ser una imatge o una cosa prou potent i prou suggeridora com perquè et permeti asseure't davant l'ordinador, davant del mm, paper en blanc i deixar que aquesta imatge, aquest concepte flueixi i et porti allà on, on et pugui portar. A partir d'aquí, si és cert que normalment s'aconsella doncs no, que hi hagi una introducció, un nus i un desenllaç, serien com les tres parts fonamentals que poden com estructurar el, el que podria ser el teu primer compte. Tot i això, et recomano que um, abans que tenir l'estructura clara, tinguis clar sobretot això, una imatge, un, una idea al, al voltant del qual vulguis escriure. Si no tens això, després et serà més difícil, però si tens una, una bona idea, després, de veritat, que l'estructura i tot um, fluirà sol, d'acord? Vinga, molts ànims, una abraçada a tothom. Hola a tothom, nosaltres som en Sergi i la Laia, els Bookhunters. Ens encanta llegir i compartir lectures, no només amb amics i coneguts, sinó també a les xarxes. Ens podeu trobar a Instagram a arroba els bookhunters i també al nostre canal de YouTube amb el mateix nom els Hunters. Avui en Jordi parla de com es construeixen les històries, de com escriure un bon conte, i si algú en sap d'això és l'Albert Sánchez Pinyol. Aquest autor català ha publicat recentment l'assaig Les estructures elementals de la narrativa, amb l'editorial La Campana, un llibre que es cau perfectament amb el tema d'avui. En aquest llibre hi trobareu moltes eines per saber com es construeixen totes les històries i com diferenciar-ne les parts. L'Albert Sánchez Pinyol que és un estudiós del fet narratiu i antropòleg, en aquest assaig ens mostra què és això que ell anomena el papito. El papito, segons ell, és una estructura bàsica que contenen intrínsecament tots els relats i que des d'una mirada crítica podem detectar fàcilment. I és que les històries poden adoptar moltes formes, colors, floriments, però en general sempre responen a una mateixa estructura narrativa. Hi sol haver sempre tres actes, un factor desencadenant, una situació contextual, un primer gir narratiu, diferents blocs narratius... Tot això són elements que podem identificar en qualsevol novel·la, pel·lícula o obra de teatre. I per què sempre hi són i no fallen mai? Doncs perquè aquesta estructura funciona i la portem gravada al cervell. I si no hi és, alguna cosa ens grinyola. Amb una exposició que dista molt de ser acadèmica, cosa que no vol dir que no sigui acurada i entenedora, l'autor ens ensenya a escriure o analitzar no una història, sinó totes les històries. Ens ho hem passat tan bé llegint aquest llibre, ens ha descobert tot un món, i això que n'hem tingut davant dels morros tota la vida, com qualsevol lector. Però en aquestes estructures elementals de la narrativa no ens hi havíem fixat mai. L'autor les explica molt bé i amb molt de detall, amb definicions acurades, esquemes molt visual i, el que és més important, amb exemples pràctics per ajudar a entendre-la. És molt didàctic amb els temes que tracta, però alhora té una escriptura tan fresca i divertida que és impossible avorrir-se. I, I us avisem ja d'entrada. Després de llegir aquest llibre, segurament us passarà com a nosaltres. Ara quan llegim un llibre, tenim la necessitat d'intentar identificar totes aquestes estructures bàsiques. És irreversible. Per nosaltres, en Sánchez Pinyol és un dels nostres autors de capçalera, a qui li llegim tot allò que publica. I si bé és cert que aquest llibre és d'assaig, l'escriptura detallista i irònica de l'autor hi és ben present, com en les seves millors obres de ficció. Té un estil magnètic que t'interpel·la i que t'atrapa, i aquest llibre es llegeix amb un somriure permanent. I a més, en aquest llibre, trenca contínuament la quarta paret per dirigir-se directament a nosaltres. Així doncs, us recomanem la lectura d'aquest llibre i ho fem per diversos motius. En primer lloc, perquè us ajudarà a entendre com es construeixen les històries i si partiu de zero, segur que us resultarà molt interessant. En segon lloc, perquè ho fa de manera molt entenedora i divertida. I finalment, perquè és Albert Sánchez Pinyol en estat pur, un autor que, si no coneixeu encara, us animem molt a descobrir. Espero que us hagi agradat aquest primer capítol uh, ah, sobre construir un conte. Gràcies per, per escoltar-me i us espero a la pròxima. Moltes gràcies!